Cial al pensado la Pesa corpa laboro estas el cerpiga, sed ancau strecia pensado la Lau La unovai tio havas contexton texton cun damagiai substanzoi, kiwi amasigas en la cerbo, ce longai cae mense de fiai tascoi. Nur pausoi, cae dormo, helpas post longa labor tago, antau computilo, oni estas eble ne tiom corpe elcerpita, kiel post tago sur construeio, set mense ancau officiae laboroi lazigas. Pli frue, oni consideris tion interalie kiel illusion de la cerbo, por movinin de sen variai cae longdaurai laboroi al pli simplai cae mal pli complexae tascoi. Ju pli mal longa, cae mal pli complica estas tasco, des pli probable estas ancau almenau ricevi baldau recompenson. Ciel tamen ec estas la mensa el cae ciui mecanismoi casigias malantautio, tion nun prilumigis esplorista te amo sub guido de neuroscientisto en Pariso. La resultoin ili publicigis en faca giornalo. La scientistoe iam en pli fruae studoi estis constatintai che mense elcerpitae personoi faras aliaen decidoin. Tiu cele oni plenumis experimentoin ce ciui gruppo de personoi estis confrontata dum ses horoi cun complexai tascoi. Alia gruppo devis compare al tio solvi simplain tascoin. Dum tiu tempo la test personoi devis plur foie decidi inter tuia, sed mal pli granda recompenso, au pli mal frua, sed portio pli granda recompenso. Oni povas imagi tion exemple tiel. Ciu vi volas havi tridec euroin nun, au quindec euroin post semaino? Tivi personoi, ciu estis mense elcerpitae, electis cetio super average ofte la varianton cun la tuia recompenso, cae cun la plei malgranda croma peno. En la actuala studo, la esploristoi combinis la experimenton cun magnet resonae spectroscopioi moroso. Tio permesis al ili analisi la in substanzoin en la cerboi de la test personoi. Niscias, che multae ella decidoi estas faratae en la laterala antau fronta cortexo de la cerbo, diras la studestro. Protio la teamo pli detale prilumigis tiun areon. La resulto montras che ce tiui personoi, civi antaue devis solvi malfazilain tascoin, trovigis plida glutamato en la zerba regiono ol cela control gruppo. La esploristo etial supposas che troda glutamato en la antau frunta cortexo prisorgas che la zerba regiono povas esti activigata nur per pli cae pli granda peno. La sequo estas mensa el cerpigio, cae influata decido conduto. La granda quanto da glutamato malfaciligas la cognan regadon, por ciu respondezas laula stiencisto, la antau frunta cortexo. Principe, la ceesto de glutamato en la cerbo estas nenio extraordinara. Glutamato estas la plei grava stimula neurotransmisilo cae estas productata tiam, ciam ocasas multe da intersangio de informoi, au, generale, activezzo en la cerbo, diras la sciencisto. Sed, supposeble tro da tiu neurotransmisilo ne estas bona por ni tro da glutamato en la cerbo ne nur causas elcharpigion, en extrema caso gi povus ancau conduci al tio, che cerbae celoi estas tro forte stimulatai cae mortas. Ancau neurodegenerai malsanoi, ciel Parkinsono, staras en contexto, cun shangigintai mesur valoroi della messaggia substanzo ne eblas contrau agi alla mensa el cerpigio. La sola rimedo quiu helpas estas pausoi cae dormo. Estas indicoi che glutamato dum dormado malaperas el la sinapsoi. La ecconoi la studo povus estonte ancau conduci al progressoi en la medicino. Analizoi de la antau frunta cortexo povus exemple helpi frue ecconi mensan el cerpigion.